want die Heere sal om oor Jacob ontferm, en hij zal Israël nog verkies en hulle in hulle land laat vestig, en die vreemdeling zal om bij hulle voeg, en hulle sal hulle aansluit by die huis van Jacob. En die volke zal hulle neem en op hulle woonplek breng, en die huis van Israël zal hulle in die land van die Heere as besitting verwerven, as slawe en slaffinne, en hulle sal die gevangen hou wat hulle as gevangenis weggevoer het, en oor hulle drijvers heerst. En op die dag als die Jere jou rust gee van jou smart en van jou onrust en van die harde dienstbaarheid waarmee hulle jou laat dien het, dan zal jy hier die spotlied aanhef oor die koning van Babel en sê, hoe jy die drijver nou opgehou, opgehou die verdrukking. Die Jere het die stok van die godeloze verbreek, die staf van die heersers, wat die volke verwoes het in grimmigheid met slaan zonder ophou, wat in toern oor die nasies geheers het met de achtervolging zonder verskoning. Die hele aarde is, is stil, hulle breek uit in jubel. Ook is die cypresse bly oor jou, die seders van die Elbanon, en hulle sê, van dat jy daar lee, klim niemand na ons toe op om ons af te kap nie. Die doderijk daaronder is in beruring om jou ontwil, jou komst tegemoet, dit werk om jou ontwil die skimme op, al die bokken van die aarde, dit laat al die konings van die nasies van hulle troone opstaan. Hulle heeft allemaal aan en sê vir jou, ook jy het krachteloos geword soos ons, jy het soos ons geword. Je trots is neergewerp in die dode rijk, die gereis van jou harpe, onder jou is worms as een bed gesprei, en maaiers is jou bedekking. Hoe het jy uit die hemel geval, o modde ster, sien van die dageraad? Hoe le het in die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ik wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samenkomst in die uithoeken van die noorde. Ik wil klim bo die hoogtes van die wolken, my gelijkstel met die allerhoogste. Ja, in die dode rijk sal jy neergewerp word, in die diepste plekken van die kuil. Die wat jy sien, beskou jou, hulle let op jou en sê, is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het. Die wereld is een woestijn gemaakt en sy stede verwoes het, wat sy gevangenis niet losgelaten het huis toe nie. Al die konings van die nasies, hulle allemaal rust met eer, elkeen in zijn huis, maar hij is gewerp, ver van je graf, soos een afschuwelijke uitspreidsel, oordek met die wat verslaan is, wat dierbaar is met die zwaard, wat neerdal na die klippe van die grafkel soos vertrapte as. Je wordt niet met alleen die graaf verenigd, want jij het je land verwoest, je volk gedood, die nageslag van die kwaadeners wordt voor eeuwig niet genoemd. Nie. Maak een slagbank gereed voor sy seens, om die ongerechtigheid van hulle vaders ontwil, dat hulle nie opstaan in die aarde en besit neem in die bodem van die wereld vol stede maak nie. So sal ek dan teen hulle opstaan, spreek die Heere van die leerskare, en van Babel uitreed die naam in die oorblijfsel, kruis en nageslag, spreek die Heere en ik zal dit een bezitting maak van krimpvarkies en tot waterblase, en ik zal dit wegvee met die besem van verdeelging, spreek die Heere van die leerskare. Die Heere van die leerskare het gesweer en gesê, waarlik, soos ek gedink het, so gebeur dit, en soos ek besluit het, kom dit tot stand, om asier te verbreek in mijn land, en op mijn bergen zal ik hom vertrap, zodat sy juk van hulle kan afglij en sy las van hulle skouwer kan wijk. Dit is die besluit wat geneem is oor die hele aarde, en dit is die hand wat uitgestrek is oor al die nasies, van die Heere van die leerskare het dit besluit, wie zal dit kan verheidel? In zijn hand is uitgestrek, wie zal dit kan afkeer? In die sterfwaar van koning Ogas het die godspraak uitgegaan, wie is niet blij, we gaan ze land van die Philistijnen, dat die rude verbreek is wat jou geslaan het niet, want uit die wortel van die slang zal de basilisk voortkomen en sy vrug zal een vleende draak wees. In die eersgeborenis van die armes zal wij, en die behoeftige zal veilig lee en lis, maar jou wortel zal ek dier honger laat sterwe, en jou oorblijfsel sal hy doodmaak. Huil, oe poort, skroe, oe stad, bewe, oe ganse land van die Filisteine, want uit die noorde kom roep, en daar is geen afzwerver onder sy skare nie. Wat zal hulle dan die boodskappers van die nasie antwoord? dat die Heere Sion gegrondves het, en dat die elendiges van zijn volk daarin sal skuil.